Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 7, 1979 Naordinahang pare kabilang ng Salesians of St. John Bosco ang nooy si Father Precioso Cantillas. Isinagawa ito sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Bilang bagong pare, Itinalaga siyang Dean of College at Technical Director ng Don Bosco Seminary College sa Laguna at Mandaluyong City. Humawak rin siya ng mga posisyon gaya ng Provincial Counselor, Director, Vice Rector, at Superintendent sa iba't ibang paaralan ng Don Bosco bago na italagang obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.